Chunka iskainio kah capítulo. Dios liapagna causa nanchikmanta. Chaynaha wauhi panillaykuna. Dios ninchikpa kuyapayakuinin raikum ruegakuykichik. Cuerpo ikichiktaha Dios mangyahuychik, kausachkah ofrendata hina, enas hinaspayapa illapagna kausaychik, agradoan chaskisunaykichikpah. Kainatam sonhuykichikmanta puni Dios taha yupaychanaykichik kunapa imainam kunan tiempupi causas tiempopi kawsasqallantaqa qatipakuykikchu. Aswanja iman piensas piensasqaykichiktaya, allinmanña tikraychik, chaynapi vidaykichik aswanraq musuqyananpaq. Chaynata kawsaspam yachankichik, Diospa munasqanta, imam allin rurayta, imam agradonpaq kasqanta, inaspa imam allinpuni kasqanta. Yachachinaypaq Dios favoreci favorecikuaptinmi, kichik kichik. moy llapallaykichinchikman nimuykichik. Amayapipas piensasunchu manta hatun tukuspaja. Aswanja allinta Dios pa imaynam kasqaykichikta kichik Diospa kichik iñiynikichikman hina. Cuerponchikwan ya, tupachi tupachisunchik. Huklla cuerponchik achkaptinpas, achkallañan partinkunaqa, hinaspam pakama sirvikun imapas ruranapaq. Chaynatajmi ñuqanchikpas, Achkallanya kachkaspapas Cristuman hukllawakuspanchikqa, chulallanya kachkanchik. Huk cuerpupa partinkuna hina kachkaspapas, llapallanchikmi hukllaña kachkanchik. Diosmi atiyta huykuanchik, imapas ruray atinanchikpaq. Chaytam huykuanchik favoreciwasqanchikman hina. Chaynaqa sichum Dios paymanta willakuq kananchikpaq favoreciwarqanchik inaptinqa, chaskisqanchik iñayninchikman hinaya willakusun. Sichu, Yanapakuklanya sunquta huyk'aptinchikqa yanapakusunya. Allin yachachikuq kayta huyk'aptinchikqa yachachisunya. Pipas wakinkunata rimapayaspan kallpanchay yachaqa chaytaya rurachun. Imankunapas wakinkunaman rakiykuqa tukuy sunqunwanya huyk'uchun. Pipas imaynam kamachikuyta yachaspaqa allintaya kamachichun. Pimantapas llakipayarikuqa kusikuyo ang yaya na paikuchung. Inyik kunapa imam ruranang manta. Chihapta punia kuyanakuy chikha. Manalin kahkunata chihnipakuspayam, imapas alin kahkunata ruraychik. Wauhipanintin hinayaliw chaykichik sumaklataña kuyanakuychik. Respitanakuspayam, waking nikichikta imapipas aswang alimpa hapichik. Kalpanchakuychikya, amaya hilaha kaychikcho. Tukoy son hoikichikuanya señor ninchikta servichik. Confianzawan suyas haikichikmantaya kusikuspa kawsaychik. Ñakarispaja, yachaychiktak kuita. Tukoy tiempo ya Dios tamañakuychik. Dios nan iñikkunatapas imam necesitas hampiya yanapayikuychik. Wasikichikpis amakuy munaqtapas allintaya chaskiyikuychik. Amaya ñakaychikchun ñakarichisoqnikichikunataja. Asuanqa Diospa bendisyon nintayaman yapuychik. Kusikuhkunawan kusikuychik. Waqaqkunawan waqaychik. Uksunqullaya kawsaychik. Ama imamantapas hatunchakuspaya, umillakuspa kawsakuychik. Amataq llumpay yachayniyuqpaqpas hapikuychikchu. Runakuna mana allinta rurasuptikichikqa, ama yachaynatachu kutichiychik. Runakunapaq ayllanpiqa, allinkaq ruraytayamunaychik. Ates kichik man hinaya imatapas chik, ruraichik, llapallanwan haukalla kawsanaykichikpaq. Kuyas hay wauji panillaykuna. Amayapi tapas bingakuychikchu, aswanja señorpa makinman churaychik, pay kastigananpaq. Paymi Bibliapinin. Manalin rurajkunataja kikipunim kastigasaq. Manalin rurasqanman hinan pagapusaq. Nichkantajmi. Inimigoyki kaptinga, kaptinqa mikuykachi yakunayaptinqa yakuta huykuy. Kainata ruraptikiqa inimiguykipa uyanmi pinqakuymanta pukayanqa. Amaya, mana allinwanqa bensichikuychu, aswanqa mana allintaya bensichik allinkaqkunata ruraspa.